บุ๊กทูแปดสิบสี่อดีตการสี่ passado quatro อ่าน ler ดิฉันอ่านแล้ว eu li ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Eu li o romance todo. เข้าใจ Entender. ดิฉันเข้าใจแล้ว Eu entendi. ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Eu entendi o texto todo. ตอบ responder ดิฉันตอบแล้ว eu respondi ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้ว eu respondi a todas as perguntas ดิฉันทราบแล้ว eu sei disto eu sabia disto ดิฉันเขียน ดิฉันได้เขียนแล้ว Eu escrevo isto. Eu escrevi isto. ดิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้ว Eu ouço isto. Eu ouvi isto. ดิฉันกำลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้ว Eu agarro nisto. Eu agarrei nisto. ดิฉันกำลังนำมา ดิฉันได้นำมาแล้ว Eu trago isto. Eu trouxe isto. ดิฉันซื้อ ดิฉันได้ซื้อแล้ว Eu compro isto. Eu comprei isto. ดิฉันคาดไว้ว่า ดิฉันได้คาดไว้แล้วว่า Eu espero isto. Eu esperei isto. ดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้ว Eu explico isto. Eu expliquei isto. ดิฉันรู้ดิฉันรู้แล้ว Eu conheço isto. Eu conhecia isto.